na akili mtu akishabaleghe kijana wa kiume kubaleghe kwake ni kutokwa na mbegu ya uzazi au manii na alama ya pili ya kubaleghe ni kuota na manyoa au nywele katika sehemu za siri na alama hizi zikimpata kijana basi kijana huyo anakuwa amebaleghe anaweza akaota usingizini tendo la ndoa kaamka ametokwa na manii basi ajue kwamba kabaleghe au anaweza akawa ameota nywele katika sehemu za siri pia hiyo ni alama kwamba amebaleghe ama kijana wa kike pia na yeye ni mfano wa hilo lakini kijana wa kike baleghe yake inawahi kuliko kijana wa kiume kwa sababu kuna uwezekano kijana wa kike au binti akabaleghe akiwa na miaka tisa kwa hiyo akifika miaka tisa akatokwa na damu ya hedhi basi anakuwa amebaleghe kijana wa kike anawahi zaidi kubaleghe kuliko kijana wa kiume kwa hivyo msiwaachie mabinti zenu holela wataleta mimba haraka haraka na sasa hivi jamii inajitahidi vibinti hivi vidogo vidogo kuvishughulisha na maskuli matokeo yake vinakuwa mambo ya ngono vinayajua sana kwa unaweza kukiona kidogo kushangaa kinanyonyesha kwa hiyo kuwa makini sana na dada yako na mdogo wako wa kike lakini pia na mtoto wako namuombe Allah akupe thabati ya kumlea vizuri katika malezi mazuri kwa sababu kipindi kigumu na mambo yameharibika kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo ataklifu wa huwa albulughu wal aql taklifu ni kubaleghe na kuwa na akili timamu unaweza kuwa na akili lakini zikawa pungufu eh wanaitwa matahira wale mara zipo mara zimchomoka mm. fatashtariku fatashtariku fihi fatashtariku fihi inashiriki jambo hili la taklifu la kuwa na baleghe na kuwa na akili aswalatu linashiriki katika swala kwa maana ya kwamba katika masharti ya swala e, ni mtu kuwa na baleghe na akili wasiyamu, na pia linashiriki katika somo. Mtu akiwa katika somo anashartiwa awe na akili na awe na balighi. Walhaju, na pia katika haji, lihadithi, kwa hadithi ambayo ameeleza Rasuli Alkarim sallallahu alayhi wasallam, nayo ni hadithi sahihi kama alivyoipokea Imamu Abu Daudi kutoka kwa Ibn Abbas na pia Tirmidhi katika hadithi ya Ali pia Nasai katika hadithi ya Aisha na pia wengineo katika ahlul ahlul ilmi alhadithi wameipokea hadithi hii ambayo inasema rufi'a alqalamu an thalathatin imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu hawa watu watatu kalamu haiandiki kalamu inayozungumzwa hapa ni ile kalamu ya malaika ambayo inaandika kheri na shari inaandika amali za mwanadamu anayozifanya mema yake na mabaya yake mtu wa kwanza mtume akasema rufi alqalbi an thalathatin mtu wa kwanza annaimu hatta yastayqidha ni mtu aliyelala mpaka atakapoamka mtu akiwa amelala basi kalamu imesimama, kalamu haiandiki mpaka atakapoamka, ndipo kalamu itaanza kuandika. Maana yake akiamka atakuwa na akili, akiwa amelala ni mfano wa maiti. Wasaghiru hata yablughu, na mdogo mtoto mpaka abaleghe. Mtoto haandikiwi dhambi mpaka atakapo baleghe na walmajnunu hatta yafiqa, na mwenda wazimu mwehu mpaka apate akili, mpaka umtoke ule wehu aliyokuwa nao. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wamepoteza alaqlu, na huyu mwingine akapoteza albulughu. Utaona kwamba hili ni sharti ambalo limekuja katika hadithi, limeenea katika ibada hizi za swala, unga, haji faman la aqala lahu, mtu asiyekuwa na akili au lam yablughu, au mtu ambaye hakubalighi, fala salata alayhi, hana wajibu wa kuswali, hana wajibu wa kuswali. Mtu anaweza kujenga hoja kama hana wajibu, mbona kuna hadithi imekuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watoto wachakwe wakifika miaka kumi watakapoacha kuswali ni katika mlango wa kuelea na kuonyesha umuhimu wa lazima wa ibada hii ya swala so kwamba wanakuwa wanaandikiwa dhambi ukimwacha miaka kumi ikapita na ukawa akawa ana uhuru wa kuswali akitaka na kutokuswali akitaka basi miaka kumi na tatu hautamuweza tena huyo akivunja ungo tu khalas utakuwa na maamuzi yake ukimpiga anakwambia mimi naondoka zangu hasa kapanda gari ukasikia kwa Dar es Salaam kwa mwenyewe kaanza kumtafuta kwa hiyo wakati yuko mdogo amefika miaka saba anaanza kulazimishwa kuswali swala anaamshwa alfajiri anapelekwa msikitini na babake swala swala swala swala akifika miaka kumi haswali kaacha adhuhuri bakora na hakuna ibada mzazi kapewa ruhusa ya kumchapa mtoto isipokuwa ibada ya swala hii inaonyesha umuhimu na ulazima mkubwa sana wa ibada hii kwa hiyo mtu akileta shubuha kama hii ambaye hiyo iko katika mlango wa malezi na mtume akatoa ruhusa hiyo kwa wazazi kwa ajili ya kuwatengeneza na kuandaa watoto wao katika ibada swala wala siyama wala funga pia wala haja wala haji lianna hadhihi lianna hadhihi, kwa sababu yote haya a'malun badaniya mahabba, ni matendo ya kimwili yanafanywa na mtu muhusika, mtu hamfanyii mwingine. au maaha malun kalhaj, au awe na mali kama vile ibada ya haji. Wa hadha min hikmati shari, na hii ni katika hikma ya sheria anna man la aqala lahu bilkulliyya kwamba mtu asiyekuwa na akili kabisa au lahu aqlun qasirun kasaghir au ana akili kidogo kama mtoto mdogo innahu la yajibu alayhi shay'un yaf'aluhu hayawajibishiwi chochote kukifanya sheria haimwajibishii kufanya ولما كان الصغير له عقل صحت عبادته idha kana mumayizan na pindi mtoto mdogo atakapokuwa na akili kama Ibrahim au sio basi na akawa aweza kuitekeleza ibada yake vizuri swala yake itaswihi na thawabu atapata idha kana mumayizan pindi atakapokuwa ni mpambanuzi anajua kulia kushoto anajua mbele nyuma anajua hapa niko kwenye swala hapa niko nje ya swala anajua huu ni udhu huku ni kukoga pale mosi anajua yote mm. kwa kuna baadhi ya watoto alhamdulillah wametengenezewa wame mazingira bado wadogo mapema kabla hajafika miaka saba lakini washavuka miaka saba na miaka minane ngapi kumi ah, kumi unajipeleka tu eh? kwa hiyo kuna watoto walilahi alhamdu wanapata temyizi miaka mitano miaka sita lakini umri wa temyizi miaka saba mtoto anakuwa ni mwelewa tayari huyu anafahamu hili anafahamu lile tulia anajua kutulia akifanya fujo manake ni makusudi sasa hivi mfahamiana vizuri لو وجد العقل لو كما يتفتكان أكيلي الذي ينوي به أبايو أنا قصدي أكو أكيلي واختص الحج ناقار إنه هو حج والعمرة نيك مخص عمرة بصحته فولي الصحة واكي لكو أناو أكيلياتي كبزوري فمبنوزيواتي كبزوري ممن دون التمييز كلكم يولي أبايو أنا التمييز وينوي عنه وليه بس أتم قصدي وليواكي mtoto ana pesa baba yake labda kamwachia mirathi ana mamali mengi lakini bado umri wake ni mdogo basi walii wake aweza kumfanyia haji akamnuilia na yeye anaweza kenda lakini niye itakuwa kwa nani kwa mzazi wake shekhe anazungumza hivi wa amma zakatu wa mazaka katika mlango huu wa al-taklif au taklifi wa bulughu wal aqli upande wa zaka fala yushtaraku laha taklifu inda jamhuri ulama zaka yenyewe haiwekewi taklifu kwamba ni sharti eh katika jamhuri ya ulama malik malik wa shafi'i wa ahmad hii haiwekewi taklifi zaka kwamba mtu awe na akili au awe na bulugh وهو ظاهر النصوص الشرعيه na hii ni kutokamana na ule udhahir uwazi wa dalili za kisheria wadhahiru lmanquli ani lsahaba radiallahu anhum na dhahiri ya maneno yaliyonukuliwa kutoka kwa masahaba radhi za allah ziwafikie wasababu na sababu yake ni nini na sababu anna zakata ibadatun maliya mahda zaka ni ibada ya mali maalum mutaalliqatun bilmali, ibada hii imefungamana na mali. Fawajabat fi mali saghiri, hivyo ikawajibika zaka katika mali ya mdogo. Mtoto akiwa na mali, baba yake afariki, kamwachia mali, basi ile mali itakiwa kutolewa zaka. Wa mali almajnuni almuslimi, na zaka ni wajibu itolewe katika mali ya mwehu Muislamu. Jamaa alikuwa na mamali mbara michizi ghafla kawa mwenye basi wale ndugu zake mawali wake watamtolea zaka katika ile mali yake kama yajibu fi malihi kama inavyowajibika katika mali yake nafaqatun matumizi mengine midamu inawajibika matumizi mengine kwa familia yake basi pia na matumizi ya zaka kwake yatawajibika man talzamuhu nafaqa, kwa wale watu ambao wanamlazimu yeye kuwatolea matumizi Kuna baadhi ya wanaume wakigombana na wake zao wanaacha kutoa matumizi anazira, anapata dhambi huyu mwanaume. Dini imemtaka apunguze, atakapokuwa mwanamke wake nashiza mwanamke wake jeuri, janamke halisikii nunda anamsumbua au kamfanyia hijra kamhama mkewe dini yamruhusu kumpunguzia mkewe matumizi kwa kumtia adabu alikuwa anampa kila siku elfu kumi apunguza mpa elfu tano alikuwa anampa elfu tano anampunguzia anampa elfu mbili mia tano alikuwa anampa elfu mbili mia tano anampunguzia anampa elfu moja kumtia adabu lakini sio kuacha kabisa afu wewe waenda kula kwa mama ntilie hapana hawa wanaume wa tabia hii lakini sisi hatuna wanaume hao alhamdulillah au mwatarajia kwa hivyo wapo Allah waongoze eh mwanaume haemei nyumbani kwake lakini yeye anakula mama akitaka kupika mboga akaombe mchicha kwa jirani achume matembele mkatakucha sijui msusa sijui nini yeye anaenda kula kwa mea hotelini kesha shiba tayari kwa kule nyumbani wakila sawa wasile sawa wakimuuliza unga si umo ndani tafuteni mboga hii taklifu umepewa wewe mwanaume sio sisi mwanamke hajapewa kazi ya kutafuta mboga kazi ya kutafuta mboga ni kazi ya mwanaume umeelewana vizuri mm. na kuna watu wengine wafanya ubakhili kuwa na pesa lakini haimei ngumu kweli kweli nyama kila kwa wiki mara moja watu hawajui samaki wala nyama au sio ni matembele kwa mchicha mbegu za shilingi 200 200 mia mbili hizi hawa wanaume hawa waache hizi tabia hizi ni tabia mbaya sana hazifai kabisa mtu allah akikuruzuku kula sawa sawa waman kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu allah yule ambaye kapunguziwa riziki kakadiriwa na allah riziki yake kidogo ichocho kidogo pia atoe kwa namna alivyopewa na Allah so oh, siku hizi bwana maisha magumu sina kitu ndo story hapana toa hivyo hivyo kidogo una, ulikuwa pato lako shilingi elfu kumi sasa hivi pato lako shilingi elfu mbili toa toa elfu toa mia tano eh. lakini usiache faida usiache kutoa tumefahamiana vizuri eh. kwa nini kwa sababu nafaka matumizi ni lazima kwa mwanaume ni wajibu wa mwanaume matumizi sio wajibu wa mwanamke kama mwanamke wako atakwenda kwa kuemelea ihsani yake amependa mume wangu hii hapa embo kaemee alhamdulillah kupata bahati hiyo namshukuru Allah nenda unaenea maini eh, ngano familia siku hiyo wanakula chakula kizuri unaelewa mm. wa hadhihi hikmatun munasiba na hii ni hikma ambayo yanasibiana na maisha na hali na majukumu ambayo sheria imewapangia wanadamu kwa hiyo mwehu akiwa na pesa pesa yake itatolewa nini zaka haishartii katika pesa ya mwehu kuwa na akili na bulughu mtoto akiwa na pesa na mali mali yake itatolewa nini zaka haishurutishi kuwa awe na akili ama awe na nini na bulughu haya ndio ambayo yamepita katika darasa yetu ya leo na tutakomea katika kipengele hichi lakini tutakuja katika kipengele kingine katika darasa yetu ya kesho akituhakikisha Allah katika mlango katika haya yote pia kuna jambo la nia ambayo ni ibada na yenyewe inaenea katika amali zote na nimechelea kwa sababu tukianza mlango huu nabii tuumalize na tukiumaliza utakuwa ni mrefu kwa hivyo Allah akituwafikisha tutakusoma kesho wajazakumullahu khaira ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أنتم سؤالي